Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում Ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ Պատերազմից հետո ինքնավնասման եւ շմուլ գազից թունավորման դեպքերը շատացել են ասում է Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնություն Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Լիլիթ Նազարյանը։ Իսկ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Էմիլ Հովանեսյանը ցավով արձանագրում է, որ մարզական խաղերի մարզադահլիճներ չունեն։ Վիճակը վատ էր խորթային տարիներին, վատ է եւ այսօր։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնություն ընկերության գործադիր տնօրեն Լիլիթ Նազարյանը հաճելիորեն զարմացրեց, ասելով, որ առողջապահական այս հիմնարկը ոչ մի օգնության կարիք չունի։ Շտաբ օգնությունը ոչինչի կարիք չունի։ Հագեցված ենք թե ավտոմեքենաներով, թե դեղորայքով, երբևիցե մեր մոտ էս վերջի տարիներից, պատերազմից առաջ էլ անգամ, որ մենք ունենանք դեղորայքի պակաս չի եղել սեպտեմբեր ամիսն էր, մինչև պատերազմը։ Հենց սեպտեմբեր ամսին մենք ստացանք 5 նոր Ford ավտոմեքենաներ եւ սեպտեմբերի չեմ հիշում ամսի 10-ների 11-ն էր եւ ամսի 27-ին պատերազմը սկսել է։ Եվ այդ նոր մեքենաներով, նաեւ մնացած մեր մեքենաներով Մենք իրականացրել ենք ամբողջ պատերազմի առաջի բուժօգնությունը։ Իսկ ահա բժիշկների պակասը զգալ է տալիս։ Պատերազմի առաջին օրերին որոշ բժիշկներ լքեցին Արցախը։ Լավ է թե վատ, ել հետ չեկան։ Կայանում այսօր աշխատում է 3 հիմնական եւ 11 համատեղող բժիշկ։ բժիշկները էլի մեր մոտ քիչ են, բայց հասցնում ենք, շատ երիտասարդ կadrեր ունենք, հիմնական բժիշկներ, այն ժամանակ երկուսս էինք, ես ու դոկտոր Պետրոսյանն ենք, դոկտոր Պետրոսյանը վայենի բժիշկ էր, որը հիմա վերջնականապես մեր մոտ է աշխատում, մի հատ էլ վայենի ունեմ, հեսա որ էլի հիմնական բժիշկ, մնացածը համատեղությամբ կարգով են բժիշկները, որոնք օրինակ աշխատում են երեկոյան ժամը 9-ից իսկ երեկոյան մինչև ժամը 9 ֆելշարական բրիգադներն են մեր աշխատում որ մի 2-3 բժիշկ լինի։ Հիմնական թե համատեղով։ Չէ, ուզում եմ հիմնական։ Սպասարկում են օրական 30-ից 40 կանչ։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ կանչերի թիվը կտրուկ աճել էր, հասնելով 50-ից մինչև 60-ի պատերազմից առաջ էլ շատ եղե կանչերը, բայց հիմա ավելի շատ է համ բնակչության առումով, համ որ ավելի հիվանդություններն են փոխվել, ավելի նյարդային բնույթը գրում։ Երիտասարդների մոտ սրտային հիվանդությունները, հիպերտոնիկ հիվանդությունները շատ շատացել են ալկոհոլային հարբացությունները մեր մոտ է կատարվում խմածությունը որոշել է ալկոմետրիան ստեղ է կատարվում ալկոմետրիաներն էլ են շատացել որովհետև շատ շատերը չեմ ուզում տոկոսային ձևով ասեմ խմած նստում են ղեկի օրվա մեջ մի բժիշկը քանի կանչ է սպասարկում 10-15 նորմալ է։ Բայց Երևանում որ ամեն մի բժիշկ 40 կանչես սպասարկում։ Ձամրան շոքերին հիմնականում ինչ կանչեր են լինում։ Արևահարություններ, ճշմարտ բարձրացումներ, սրտային խնդիրներ ու շատը սրտային պաթոլոգիաները լինում են երիտասարդ տղամարդկանց մոտ։ Պատերազմից հետո ինքնավնասման եւ շմուլ գազից ցունավորման դեպքերն են շատացել կարող է հա, երիտասարդ աղջիկ կամ երիտասարդ տղաները, երակները վնասեն, կամ երիտասարդ աղջիկը միանգամից 1-2 տուփ դեղորայք օգտագործի, չեմ ուզում ապրեմ։ Տարբեր ընտանեկան խնդիրներ, տարբեր հարցեր շատ են, եւ սուիցիդները, եւ շմոլ գազի թունավորումներն են շատ։ Եղել են նաեւ մահվան դեպքեր շմոլ գազից տնօրենը համարում է, որ կայանի թե բժիշկների, թե միջին բուժազնակազմի աշխատավարձը բարձր է։ Համեմատության համար նշում է, որ մեզ մոտ օրինակ հերթապահության համար շտապ օգնության բժիշկը 2.5 անգամ ավելի վարձատրվում, քան Երևանում։ Չի մոռանում շեշտել, որ Երևանում մեկ բուժաշխատողը ավելի շատ կանչեր է սպասարկում, քան Ստեփանակերտում։ Միջև պատերազմը կայանը սպասարկում էր Ստեփանակերտի եւ 19 այլ բնակավայրերի բնակչությանը, հիմնականում Ասկերանի շրջանից։ Դրանց մի մասի Տշնամու տիրապետության տակ անցնելուց հետո սպասարկում է Շուշի շրջանի գյուղերի ու Քաշաթաղի շրջանի մեզ մնացած 3 բնակավայրերի՝ Բերձոր, Աղավնո, Ներքինսուս բնակիչներին։ Փողոցի ամբարի կարգ կամ ռելիեֆի բարդ լինելը պատճառ չէ, որ կանչը մերժվի կան ուղղակի փողոցներ, օրինակ Մելիք Փաշաև, Կրկժան, դեպի այն Կրկժանի կոմերը։ Մենք ՈՒԱԶ ենք ուղարկում։ ՈՒԱԶ-ը գնում է մինչև վերջ։ ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենան Սարա Բարձրանում։ Ունենք նաև Toyota Մագնիշի մեքենա Reanimobile, որ օրինակ տեսեք այս տարի այդքան ձույն էր եկել, եղավ օրեր, որ Ford-ը չէր աշխատում։ Մեր երկու UAZ-ը եւ Toyota Magnish-ի մեքենան էին սպասարկում ամբողջ բնակչությանը։ Բնակչության կողմից բողոքներ լինում են։ Կանչից ուշացման դեպքեր, եթե պատահում են, ապա տնորենը բացառում է դրանում սուբյեկտիվ գործոնը շտաբ կան բժշկական տերմինոլոգիայով ցիտո։ Ցիտո նշանակում է շտաբ։ Եվ եթե օրինակ կանչա գալիս ասում են մեկը ուշագնաց է եղել, դա համարվում է ցիտո կանչ կամ ավտովթար կամ հրդե։ Դրանք բոլորը ցիտո կանչեր են։ Բրիգադը օրենքի սահմաններում 2-3 րոպեվա ընթացքում դուրս է գալիս հիմնարկից։ Լինում են դեպքեր, որ օրինակ մի անգամից բոլոր մեքենաները լինում են կանչերի մեջ, բայց եթե ավտովթար է, կամ այդ այդ ուշագնացությունը, այդ ժամանակ դիսպետչերը միանգամից կապնվում է յուրաքանչյուր բրիգադի հետ, որ շուտ արա դու դուրսարի գնա այնտեղ ավտովթար է կամ ուշագնացություն է եղել, բայց հիվանդի հարազատը ինչ եղավ, ինչ եղավ, երկու րոպե կանչած չէ տվեինք 103 կարող է Հեկիմյան փողոցի վրա մեր ավտոմեքենան կանչ հայեկե Արաքելյան փողոցից կամ Վաղարշյան փողոցից տեսեք ինչքան հեռու է ու իրանք մտածում զանգահարել են երկու րոպե հետո պետք 10-ա բրիգադան այնտեղ լինի։ Մենք սիրենայով, ազդակներով անցնում ենք, չէ, շտապ կանչ են գնում։ Արդեն ճանապարհային ոստիկանության ավտոմեքենա տեսնա, որ մենք խառնված գնում ենք։ Շատ անգամ իրենք միանգամից ճանապարհ են բացում անպայման։ Բոլորը, թե MCS-ը, գնացինք հիվանդը վիճակը ծանր է, զանգահարում ենք, խնդրում ենք MCS-ի տղաները շուտ մի անգամից 5-6 հոգով գալիս են, օգնում են, տեղափոխում ենք, այսինքն համատեղ աշխատանք ոստիկանների եւ MCS-ի մեր 3 հիմնարկներով շատ նորմալ համատեղ աշխատանքը կատարում ենք, բայց շատ վարորդներ կան, որոնք օրինակ սիրենա է, չէ՞, ազդակը միացած բանի տեղ չի դնում, ինքը հեռախոսով խոսում է։ Ու շատ անգամ ես կարողա պատուհանը բացել եմ, գոռացել եմ, ասել եմ ճանապարհ դուր, ու հետո գոռում եմ, ասում եթե քո երեխան կամ քո կինը սենց լիներ, եթե տալիս ենք ուրեմն շտապ դեպքի են գնում, դու ո՞նց ես։ Հետո շատ անգամ ես ավտոների համարները ֆիքսել եմ, տվել եմ գայշտիկներին, ասել եմ, հələ տեսեք հետով է։ Ավելի շատ բնակչությունից շնորհակալություններ եք լսում, թե բողոքներ։ Հավասար, բայց բողոքները ավելի կարելի ասել քիչ են։ Հավասար, բայց բողոքները քիչ են։ Հավասար, Լիլիթ Նազարյանի համոզմամբ մշտապես գործող հավելյալ բրիգադ ստեղծելու անհրաժեշտություն չկա։ Եթե ցակում է, ապա շատ կարճ ժամանակում կազմավորում են։ Հուստապ օկնության կայանը մատուցում է եւ վճարովի ծառայություններ։ Ստեփանակերտցիները հավանաբար հիշում են, որ կայանում արյան ճնշումը չափելու դիմաց քաղաքացուց 500 դրամ էր գանձվում։ Եթե քաղաքացին կայանից մի քանի մետր հեռավորության վրա շտապ օկնություն կանչեր, կսպասարկվեր անվճար, բայց հենց մտներ շենքից ներս պիտի վճարեր։ Տրամաբանությունը ո՞րն էր։ Նման ծառայությունն արդեն վճարովի չէ։ Ստեփանակերտի ներսում շտապ օգնության ավտոմեքենայով հիվանդի տեղափոխության համար սահմանված է 4000 դրամ վճար։ Նախկինում կրկնակի ցածր էր։ Բնակիչները դժգոհ են, սակայն սակագները շտապ օգնության կայանը չի որոշում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդային տարիներին Ստեփանակերտի պատանիների ու աղջիկների շրջանում սիրված էին վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ձերքի գնդակ, մարզաձևերը։ Այդ հետաքրքրությունն այսօր էլ պահպանվում է։ Մեր մարզիկները հաջողությունների են հասնում ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Էմիլ Սովանեսյանը ցավով է արձանագրում, որ մարզական խաղերի մարզադահլիճներ չունեն։ Վիճակը վատ էր խորհրդային տարիներին, վատ է եւ այսօր։ Ամեն տարի խոսք են տալիս, որ հեսա կսարքենք, հեսա համալիր կսարքենք, կսարքենք, կսարքենք, տենց էլ չեն սարքել։ Ես կուզեի, որ իմ որ որ դուք տեսնեք որ գոնե տեսնեմ որտեղ մի հատ դալիճ կա եւ այս երեխաները 200-ից ավել երեխաներ պարապում են բասկետբոլ որտեղ են պարապում եթե դալիճներ չկան պարապում են հանակրթական դպրոցներում եւ իրենց գործնել են տապալում հանրագրտական դեպքում արտա դասարանական աշխատանքը չեն անում մեր պատճառով դրա համար լավ կլինի որ մեր քաղաքապետարանում այդ հարցը դնեն մեր քաղաքապետի գլխավորության, ես իրեն միշտ էլ ասում եմ, մի հատ դալի։ Ելնի ես ինչքան եմ 15 տարի աշխատում եմ քաղաքապետարանի մարզադպրոցի որպես տնօրեն, չէ՞։ Լելա Միխայելյան Վազգեն, քաղաքապետ։ Իրեն եմ ասել, ինքն է ֆեդերացիայի նախագահն։ Բասկետբոլի։ Հետո Գրիգորյան Սուրենն ալել նույն իրեն եմ ասել։ Հիմա Դավիթ Սարգսյանը կարող է պատահի այդ հարցը լուծի։ Չունենք համապատասխան դալիչներ, բայց այս պայմաններում մեր երեխաները Հայաստանի հավաքական թիմում մեկնել են Ալբանիա մասնակցելու Եվրոպայի առաջնության մեր աղջիկները բասկետբոլիստներ բասկետբոլիստներ ամեն տարի մասնակցում ենք Եվրոպայի առաջնության եւ 17 թվականին Ռաչի մրցանակային տեղն ենք վերցրել նաև հաջողություններ ունենք արևելյան մարզաձևերում մեր մարզիկները տեղեր են գրավում Եվրոպայում աշխարհում մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում օլիմպիական ձևերին։ Արևելյան մարզաձևերը մեզ է պետք, որովհետև մենք գտնում ենք կռվի վիճակում, բանակի պետք է ժեր տղաներ, պատրաստած տղաներ, դրա համար մեկ մեծ ուշադրություն են դնում արևելյան մարզաձևերին։ Դպրոցում կա 9 մարզաձև, ընդհանուր առմամբ 13 մարզաձև ունենք, 660 երեխաներ պարապում են 13 մարզաձևերից։ Բրծկամարտ ունենք, մայտայ ունենք, MMA ունենք, ունենք սանդաուշու, ունենք գյուկուշի կարատե, ունենք կինգբոքսինգ, եւ երեխաները մեծ հաճույքով պարապում են։ Նոր Գյուգուշի կարատեից Մերսանը Բուլղարիայում բրոնզե մեդալակիցներ է դարել, դա մեծ հաջողություն է։ Մասնակցում ենք եւ Եվրոպայի առաջնության, եւ աշխարհի առաջնության, եւ ունենք ԱԱԳ-ին մրցանակային տեղ գրաված պատանիներ եւ աղջիկներ։ Ինչու եք բացատրում երեխաների նման հետաքրքրությունը սպորտի հանդեպ։ Աշխարհն է սա տենց Աշխարհը հիմա մեծ ուշադրություն է դնում պրոֆեսիոնալ սպորտի։ Մենք էլ նայում ենք, ինչ որ իրենք անում են, մենք էլ նույն շարունակում ենք։ Բացի դրանից հատուկ որակները պետք որ մեր երեխաների մեջ կա այդ որակները ուժի հետ կապված եւ խելքի եւ ուժի հետ կապված մերկուսը միասին օրից օր շատանում է քանակում այդ 660-ից քեսի չատը 60%-ը արևելյան մարզաձևերի երեխաներն են, որ ընդգրկված են մեր խմբերում։ Մարզադպրոցը Կարկարի ափին զբոսաշրջային մարզաբազա ուներ։ Այստեղ անցկացվում էին հավաքներ, մրցություններ։ Արդեն քանի տարի տարածքը չի կարողանում օգտագործել, քանի որ վարձակալված է։ Մենք պատարա ունենք զբոսաշրջության ճամփար 30-49 մեր զբոսաշրջիկները գնալու են պատանիներ եւ աղջիկներ ճամփարում կասկածենք մեր հավաքը հավանական անդեղ կասկածենք կարկարը գնում ենք մեկ-մեկ գնում ենք դե մեր զբոսաշրջիկա լելա ինքը իրեն ժամանակ լավ մասնագետան ոչինչ թող ինքը զբաղվի իրեն գործով մեկ մեր գործով ինչ գործով է այնտեղ զբաղվում զբոսաշրջություն բացի զբոսը այնտեղ տարբեր միջոցառումներ ինչ որ քաղաքում լինում է տեղափոխում ենտեղ, հիմա այնտեղ ճամփար են կազմակերպել զոհվածների եւ անհատ կորածների երեխաների համար։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 22-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։